Ginea, Burkina Faso edota bolikostatik heldu dira irunen topatu ditugun etorkinetako batzuk. Gibelean duen bide luze eta pizua kontatu digu mamaduk. Je viens du Burkina Faso. Bon, en fait, euh, je suis arrivé en Espagne ici, ça me fait 4 jours maintenant. Voilà, on a traversé le détroit. on grâce à le, bon Dieu, voilà, puisque il y a d'autres qui n'ont pas réussi à traverser. Chez Argiarekin heldu zen Romeo Europara. Danimarka zuen helburu. Irunen jaso duen harrera beroak ordea ideiak aldarazi dizkio eta orain bertan gelditzeko asmoa du. Sangarik berriz ez du aukerarik baztertzen. Gipuzkoako hirian aukerak atxematen saiatuko denarren, Frantziara edo Europa iparraldera joateko presda. da. seulement que le Danmark dans la tête. comment faire franchir la France et aller en Danemark. Mais quand je suis arrivé, la première tentative, deuxième tentative, ça n'a pas marché. Je suis resté dans la ville de Irun où j'ai trouvé une population accueillante. Donc j'ai décidé de rester à Irun. Pour le moment, je n'ai pas de décision finale dit que je suis prêt à aller en France ou je suis prêt à rester à Irun. Je veux d'abord voir comment marche les procédures à Irun. Si je peux avoir quelques opportunités de me débrouiller ici, je préfère ça à Irune parce que c'est un, un bon coin. La population est humaniste et gentille. Irungo herritarren arrera ezin hobetza jo dute denek, lo egiteko zailtasunak dituzte baina. Herriko etxeak plantan ezarritako hogeita laueak ezpaitira aski. Bideak sortutako akiduria berreskuratu ezinean dabiltzala eta etxe bizitza eroso bat nahi luketela kontatu digute. Voilà, il nous fait manger matin, midi et soir, mais le seul problème, bon, on n'arrive pas à récupérer. Tout le monde est malade, tout le monde a la migraine, tout le monde a la mal à la tête, donc euh, c'est ça le seul problème. Si on pouvait avoir un logement, voilà, un logement là où on peut rester matin et soir pour récupérer. Bitartean dira irunen gelditzeko asmoa dutenak, bertan etorkizuna eta familia bat dutelakoan. Effectivement, c'est mon souhait le plus cher de rester à Irun ici, voilà, fonder une famille, construire ma vie. Effectivement, si je gagne du boulot, c'est possible, c'est possible.